que tal? Aquí comeza unha nova edición de divertimento para pequenos monstruos en Radio Frispin Hola Ana Lucecu Non Ei, non estás? Ah, tapo, non estou Agora estás aí Agora estou, que tal? Moi ben, aquí, aquí estamos Aquí outra vez, outra, outra vez. semana máis Volviches por aquí? Sí, ao final decidín que sí, que ia volver Pois hoxe temos un programa pois destes que que son en, en moi artístico. Moi artístico. Van mm. pasar mm. moitas cousas por aquí. Por exemplo, temos a no estudio a Rubén, Luis e Erika. Bueno, agora diremos exactamente quen son, pero uh -huh. eles están detrás de, de un proxecto, Ana Lucecú. Sí, Como se chama iso? De un proxecto que se chama Apaga la tele, enciende tu vida. Mm -hmm. E en que consiste iso? Pois isto é unha proposta interactiva e interdisciplinar que nace a partir das melodías do primeiro disco de Rubén Artabe, Canciones de Pan, fusionando teatro, poesía, danza e psicomaxia. Pois sí, aí, por aí están as cousas que, que van a pastar a estar por aquí. Parece que sí. Aquí, aquí estamos. Sí. Aquí está, aí, está, está Rubén, Rubén. Rubén Artabe, uh! o coñecemos todos. <laughs> o seu ese aullido. Ouvido, no, como se di en galego? Ai, non o sei. Ouvido? No, no, ah, sí. Ah, sí. Eh, ouvear, dice, non? Ouvido. En, en Estamos ouvear. calentando motores xa, aí transformándonos. Mm -hmm. Rubén Artabe, que ven aquí pois con máis xente, máis amigos, máis amigas. Quen sí, son? Si, se ven acompañado por Luis Caf. Boas. Eh, Erika Roat. Hola, boas. Que tal? Bueno, a ver, tres aquí individuos realmente que se suntan y puede explosionar algo ¿qué acontece, que acontece Rubén Artabe con este proyecto? Apaga la tele, enciende tu vida. ¿Qué esto esto? ¿Qué es Apaga la tele, enciende tu vida? Pues Apaga la tele y enciende tu vida es... Eh, pues es un proyecto en el que nos juntamos tres, tres amigos, tres personas que, que nos, nos conocemos de, este año, eh, tres creadores, eh, un, poeta de Coruña, Luis, una Erika que hace performance y bueno, y mi, mi música. Y entonces fue una idea que surgió hace pues más o menos un añito, como decía, en la que en principio quería llevar lo que es la música de las canciones de Pan a, a unha escenografía e bueno, pois pouco a pouco se foron unindo los cabos e, e contacté con Luis uh -huh. y luego Luis contactó con Erika uh -huh. y todo se fue dando de maravilla y empezamos a quedar para ensayar y darle forma. Uh -huh. O sea que sería como una especie de canciones de pan 2.0. <laughs> pues sí, igual sí. Unha cousa así, mai, o máis aló das cancións de pan, non? Sí, en realidad es como el, es como la excusa, en realidad es otra cosa, es, es, como, bueno, queremos eh, lanzar un mensaje ahí al mundo y, y jugar también, que la gente se entretenga y, que la gente deje cosas atrás. ¿Qué mensaje? Está prácticamente contigo no, no título. Apagar a tele Apaga a, a tele. vida, que -huh. é bastante evidente que a tele é un lastre. Bueno, para nós é un símbolo de moitas cousas. -huh. Mm. Entre elas esa, ese discurso uniforme, ese non pensamento que nos perturba e nos reche a cabeza, non? Como a un zumbido. uh -huh. É un pouco iso o que queremos apagar. Porque sabemos en el UCQ quen é Rubén Arteve porque xa estivo aquí unhas cuantas Un montón veces, de veces sempre nos visita Músico, cada pouco. pseudónimos. Compositor, amante sí, da poesía. sempre nos trae temas novos, nos presenta arte, escritor de cancións e aprendiz constante. Pero vamos a saber un pouco máis de Luis Caff e de Erika Roat. A ver, Luis Caff, ti eh, como como aterrizaches neste planeta, como era a túa nave espacial, Uf. cales son os teus propios os teus pois, próximos destinos? Mm, uh, Púxame o nome ese de Luis Cafa e pouquiño, pero bueno, ven un pouco a miña actividade artística ben comezou un pouco pola ilustración, polo debuxo e iso. Eh, co que me metín a cañón empecé a tomarme en serio como forma de vida, de expresión, de invasión do cotián foi ca poesía. Xunteime cun grupo de poetas máis ou menos tanto los como a min, de, bueno, que andamos sobre todo en Coruña, que se chama Comandos Bardalle, que por certo agora temos aquí unha membra en Ferrol que esperamos nos faga de avanzadilla. E, bueno, sempre tirei un pouquiño por buscar na arte os espazos abertos, digamos, non romper, rachar un pouco o escenario para facer participar a xente, ca poesía ou ca música. Tamén, pois iso, xa que falamos de currículum, pois agora estou de cantante dun grupete que nos chamamos de Fulans e que espero que non tardemos moito en pasar por Ferral, por Ferrol a dar algún concerto. Uh -huh. Bueno, pois pues creo que foi unha unha, a, un achegamento a Luis Caf bastante polo miúdo, non, Ana Luz? Uh Tío, que opinas? Ti coñecías a Luis Eu non coñecía a, a mm. Luis, non. Os estamos coñecendo xente aquí. De, que, de que planeta no... ves ti? Pois do, do planeta Monte Alto, agora mesmo, que é un barrio de Coruña Uh -huh. eh, da Constelación Monte Alto. Da Constelación Monte Alto, que moitos coñeceredes. Sí, eh, sí. Pasaporte, Teño pasaporte por aquí, logo volo ensino. <laughs> Bueno, que sí que sabemos que veu cunha extraordinaria escafandra e non sabemos se si é ar, eh, respirável ou de Caranza, pero parece que está adaptando bastante ben a xente de Monte Alto en Caranza. Sí. Sí, sí, hai similitudes, hai nos barrios. Parecidas, sí. Uh -huh. E, y sí, coméntanos, Luis, que te cortamos antes a túa intervención. Pois pues non me lembro aquí de decir, seguro que algunha parida, como mm. habitual. E mm. Y agora vamos a saber máis, Ana Luceco, que che parece de Erika, de Erika Roat. Está aí, Erika, eh, realmente, eh, vamos, realmente foi vela e nos cautivou coa súa <laughs> imaxe realmente Unha canción que viña eh, cantando da Guerra das Galaxias. <laughs> Era... Despois cantamos esa canción. Sí, sí, Parece sí. sacada, logo colgaremos fotos, pero é a imaxe viva de unha das eh, protagonistas da Guerra das Galaxias. Ah, sí. <laughs> Tenéis, por eso tenéis que ir a verla al show. Simplemente xa por iso. Entón, Erika Roat, contanos ti quen eres ti por aquí, porque aquí pon o principio que pon é amante. Pero queremos que nos desenvolvas de un pouco máis todo isto. Pois amante do, da arte en xeral, non? Son unha apasionada mm, da, de moitos tipos de arte, da danza, da música, do teatro, da poesía, da escritura, non? Entón, custame un pouquiño definirme nunha cousa só, porque, bueno, a verdade é que veño máis do teatro, non? É o, o espazo que teño pois máis explorado, pero ahora mismo estou pois nunha búsqueda constante, non? De novas dimensión, sobre todo no movimento. Estou traballando moito o corpo, entón en Apaga la tele, enciende tu vida é un momento extraordinario pois para fusionar varias artes das que son amante e, eh, e bueno, seguir explorando o movimento e, eh, e seguir trabajando. Un amante do planeta constante, <laughs> Ana Luce fíjate E qué confabulación o que... Estas tres personas que se juntaron ahí, ¿qué puede pasar? es que es una historia que en origen fue una sincronía, ¿no? Una sincronía de, los tres planetas, de, los que venimos. Porque yo en el año 2009-2010 me encontré un par de televisores en Chile, en una calle de Valparaíso, que ponían con pinturas, apaga la tele, vive tu vida, ponía, ¿no? Y entonces yo le hice unas fotos porque me pareció muy curioso y muy sugerente. Y poco después, cuando contacté con Luis, se sorprendió muchísimo. De ahí que, que, llamara también a Erika porque porque hacía poco pues ellos habían hecho una como un acto poético, una acción poética relacionada. sí, en el corte inglés anticonsumista. Eh, en donde tamén pegabais... Non fomos nos, fo, foron os nosos cuñados. Sí, vale. Bueno, foi, foi máis... Non des en... tantos datos. <laughs> <laughs> vale, vale. Máis ben unha acción artística poética, non? Nas rúas de Compostela, máis ben. Pero, pero donde ponía la, no, la frase de apaga la tele... Sí, deu a casualidade de que usábamos unhas frases similares. E tamén, ou, se, ou seja, Eh, esta frase tamén veu dada porque fai uns anos eu en Madrid nun centro social vin a mesma imaxen que tiña visto aquí o colega Rubén con, bueno, un pouquiño distinto, poñía apaga a tele, encenda a túa vida, el había visto, tiña visto apaga a tele, vive a túa vida, vida non? Sí, pero, bueno, pero sí, que todo claro, levaba ao mesmo lugar, non? Uh -huh. E eh, despois por esta serie de circunstancias creouse unha relación entre os tres. E tiñades que facer algo. Exactamente. Era obligatorio. Claro, es como, uh -huh. Mm-hmm. E iso, eh, canto tempo, eh, digamos, eh, atmosférico e incluso temporal tardou en, en, <laughs> en, consoli <laughs> en consolidarse? O sea, como callou eso ao final? Bueno, pois, pois comezamos eh, en febreiro, máis ou menos, non? Comezamos sí, a tempo. xestionar... Deste século Deste 21. século, sí. Mm-hmm. sí. A un ritmo bastante tropical. Sí. Ah, sí. Bueno, por circunstancias personais, máis ben, non, non pudo ser un ritmo, un ritmo frenético mm. aí. Sí. Pero bueno, a idea comezou a xurir en febreiro, comezamos a crear eh, os episodios de máis traballo constante foron estes dous últimos meses. Uh -huh. E chovía naquel momento? <laughs> Ou facía sí, frío? en algún momento si sí, tronaba, tronou tamén. Sí. Uh -huh. Pero bueno, tamén fixo sol. Saía, de cando mes saía varios eh, planetas... Sí Eh, e as augas tamén se, Sa, se nos, sabes, sí? os océanos so, se dividiron. Eh. Algún coro celestial casi de aseniais que paríamos. Si, pero... as sinerxias. E como como que podemos anticipar porque isto vai explosionar en Ferrol hoxe. Sí. Pero xa explosionou. Hoxe no Ateneo. Onte. Sí, bueno, onte, onte sí, ¿no? Que pasou onte? Que, onde foi eso? Pois onte estreamos en San Sadurniño. Ah, en San Sadurniño. Foi ontes, Foi a estrea. A, a decirle sí, aos nosos no? ouvintes, porque este programa se escoita en diferentes épocas temporais do mundo, <laughs> planetas, galaxias, incluso habitacións. Hai xente que escoita en diferentes habitacións. Todo o universo. Entón, exactamente cando foi ontes? Onte foi día 1, un. 1 de outubro. Ai, se un, xoves, un día. Xoves un. Foi un día. Foi vale, un. Agora estamos noutro día. <laughs> Estamos no día 2. no día 2, no día seguinte, oh, aquel um. Ben, no día... Estás liando a xente. Nah. <laughs> da igual. Total. <laughs> Va que... Ben, entón, que, que aconteceu ali en San Sadurniño o día 1 de, de todo isto? Foi, a verdade, unha representación así moi en familia, cun público moi implicado. Eh, bueno, nos sentimos bastante a gusto, foi un espazo moi ben escollido para facer a estrea, ¿no? Para poñer a prova todo o que levamos ideando todo este tempo. Mm. Foi a primeira vez que, que se fixo intervención? Sí. E sí. en que lugar? Como se chamaba? Consuma Conciencia. Consuma Conciencia. Un centro que, bueno, que está que leva pouco tempo, non? Aberto, un mm. antigo mm. colexio destes franquistas, non? Que era unido eh, eh, nada, eu convertiron nun, nunha asociación cultural, sociocultural. Ah, que ben. -huh. Eh, mm. sí, é unha xente moi, vamos, son a hostia todos ali e... Eh, Eh, xa te digo que están empezando eu, uh mm-hmm. -huh. fai pouco este verán abriron uh -huh. e, e a seguinte intervención que vai ser hoxe Benres Si, sí, hoxe sea, día no Ateneo dentro de un par de oriñas no Ateneo así, Ferrolán As oito e media, hoxe as oito e media ten que ir E onde se vai desenvolver en diferentes espacios Si, Sí, sí. temos... Sí. Sí. Unha minixira galega programada, non? No, pero me refiro dentro do Ateneo vai ser ah. sí, vamos a utilizar, es... bueno, sabes como sabedes como sí. o Ateneo a parte de arriba. Agora mesmo é surrealista, eh. Si sí, un pouquiño. Agora mesmo un espacio surrealista sí. en Ferrol, o eh, Ateneo. Eh, bueno, foi un espacio a, constructivista. Hai un mes era máis aínda. Pero sí. como vai ser en diferentes espacios? Sí, bueno, tampouco mm. sí. Mm. O, no queres non queres adiantar no. moito tampouco. Pero un pouquiño, contádenos que pasa. pasa. Bueno, o ascensor vai ter algo que ver tamén, ah. non? O sea, que a xente que vai ao Ateneo se vai topar algo, digamos, surrealista. Máis máis do que agora o Ateneo. Hai moita interacción, sí. non, coa xente? Sí, sí, sí vamos, buscamos, sí. sí. Va, nos vamos a integrar aí moi bien. O de desnudarse é opcional, pero bueno, en algún momento pediremos. Mm. O sea, hai unha que... parte que está, digamos, programada polo espazo-tempo e outra que é improvisada absolutamente, que pode sí. acontecer calquera cosa, incluso da xente que pasa por ali. Mm, sí, sí claro, máis no? ou menos, sí. Mm. Eliseo sabe algo desto? Era o presidente do Ateneo? Ou que mm, non, eh, no, non lle preguntamos nin a metade, non lle pedimos permiso uh -huh. para a metade das cousas que imos facer por si acaso. Pero está convidadísimo tamén. Sí, sí. Está convidado a, a desnudarse, por realmente, supuesto. no? E Cristina sí, sí. tamén, a secretaria. Tamén. tamén. Uh -huh. Ana Luce Cú, que te parece eh, o plan? O se desnudarnos no Ateneo. Con, Ai, eu encantada. Con Rubén, eu me presto con, a todo. con Erika e con Luis. Sí, sí, hai que hai que estar ali a seito e media no Ateneo a ver esta Creo gente. Creo que vai ser todo un éxito, non? E máis cousas, eso é de menos. ¿No? É como, non sei, como Orquesta Panorama, pero en... <laughs> pero en cultural, en cultural. Pero cultural. En plan cultural todo pode acontecer hoxe, ¿no? E vai haber música, claro, porque entendemos que isto ten o soporte a base musical de Rubén Artabe. Mm. Sí, vai haber cancións de Pam. Uy, que pasada mm. especial que tampouco queremos dicir, pero mm. mm. Queres que escoitemos algo? Isto que vamos a escoitar, Rubén, é unha adaptación para esta nova túa faceta? Sí, ou... imos escoitar unha, unha demo, non é unha grabación de mm. estudio, unha demo caseira. Sí. Eh, bueno, a ver se alguén... Unha versión demoníaca. Algo. Sí, un pouco. Vamos a escuchar una versión demoníaca en la na de un tema de Rubén Artabe que sea difícil, ah, porque <laughs> suele ser bastante místico. Sí. A ver qué pasa. Atrevillal Sám murta Oh, tomar. comentando fora de micro, pois nos estaba lembrando eses experimentos de Sid Barrett, ¿no? Eh, o, o Pink Floyd, este maldito. E bueno, estamos escutando pois unha demo, unha versión demo dunha peza de Rubén Artabe que está traída ou está, está baseada no, no, nunha canción de, de cancións de punk, ¿no? Do, do teu traballo, ¿no? É unha sí. adaptación, unha adaptación realmente vamos, non sei como chamar. <laughs> Ana Luce, que se te ocurre algo? Eh Que te suxire todo isto? Estás realmente impresionada por mí? Por ti sempre estou impresionada, sempre <laughs> me impresionas, pero por esta xente hoxe máis. Bueno. Teño moita curiosidade de saber que vai a pasar aí, que van facer. Realmente é curioso isto. Coméntanos mm. como se elaborou isto, como como sacaches isto, é todo así o que vamos a escoitar hoxe? Temos que ir bebidos ou drogados? Fumados, <laughs> ou no, cada uno es libre de ir como quiera, pero aconsejamos ir lo máis... Limpios como se dice, posibles. sobrios o ebrios. Sobrios. Sobrios. Sobrios, nada de... Ben lo mismo Sí, al final... Al final la misma cara todo. Pero coa mente muy abierta aberta. mente abierta Necesitamos gente con coa mente abierta Open mind. por exemplo, abriros a cabeza na casa, saíde, ide ao Ateneo e aí Eso mismo. seredes benvidos todas. Por de croques na parede. E se non abrimos nosotros allí. Se mm. si non, pois pues, no vos darán ali un par de golpes e claro. <laughs> esas tardes programados para todo. E que acontece? Esta, só esta música, eh, nos imaginamos a na Luce Cui Maiseu eu no Ateneo Frolán, agora dentro de nada, agora empeza isto no Ateneo? Oito e media. Oito Dentro de dúas horas, ali no Ateneo sí, Frolán, na Rúa Madalena, eh, vai ser surrealista eh, aí vamos a, a, a presenciar a, a Rubén Artabe, imagínatelo, cantando esto ao revés. E de repente aparece pff, Erika nun patinete. Y non aparece, a veces un patinete. E <laughs> aparece Luis... Darnos ideas, darnos ideas. Luis, no sé, vestido de gladiador. Claro, iso casi bueno. se parece máis ah. sí. que Algo pasar. Algo, eh. cousa así, ¿no? E cada unha aparece por un lado e de repente aparece xente por ali que se pregunta por qué de todo isto. Uh -huh. E é un pouco rollo, non? Mm. mm. Rubén poco, explica todo o demais. É mm. un pouco é tamén pois mm. buscar as distintas interpretacións que faga a xente, non? Nós temos unha historia, pero bueno, vou dar unha pista, vale, se si me permitides. Eh, vai haber un diálogo directo co público onde Ajá. eles interactivo, por eso Exacto, exacto. O público eh ten un papel indispensable nesta nesta actuación, ¿no? Hmm. Eh e vai haber unha parte na na que eles teñan que que, bueno, pois que comentarnos eh, non o que lles pareceu, porque seguro que lles parece fantástico, sino o que viron en escena, ¿no? Eh, bueno, hai moitos símbolos, entonces queremos que cada un interprete pois dunha forma subjetiva, non? Como, hmm, hmm, como a hmm, vida ao final. Uh -huh. Bueno, pues esto realmente está cobrando un punto máis interesante que ao principio de todo. <laughs> Esto está, sempre pasa. Sendo case incluso ameazante a Ana Lucecú. Hmm. E non sei se nos quere ampliar algo máis Luis Luis Caf, o poeta de todo isto, porque Erika é un, porto, un pouco a parte esta pues, da, do, do happening, eh, uh -huh. podría decir, do, da performance, ¿no? Sí, da improvisación. E, e Luis Caf, o poeta, músico, dibuixante, aí, pues, a súa parte, a súa contribución, tal, todo eso... Como que... Eu, eu podo anticipar que como nas boas películas e boas historias hai sexo e hostias. Uh -huh. O sea que ninguén vai sair defraudado de aí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hai, bueno, fútbol non hai, pero case, o sea que tamén é un espectáculo para as masas. Rubén, que máis hai ti que, que sabes? Ti sabes desto, non? Deste tema, non? Desta movida. Un pouco, tampouco te creas, eh? Mm. Claro, así un pouco aí a a, Sí, a porque ver. cada día é diferente entón mm. ah. Ponemos unha entrada de 5 euros Bueno, bueno pero vale a pena Asequible sí. Porque a xente vai seguir realmente ilusionada con ganas de seguir vivindo. Claro, <laughs> entón, claro. Vai ser con ganas de tirar ah, a tele pola venta Ahí, claro, aí está, sí. a movida, porque además eso se vai levar un algo máis do que que entrou. Sí, unha grata impresión. É que non se trata só dun espectáculo onde o espectador é un espectador pasivo, trátase dun espectador activo. Claro. Entón, eh, non se vai obligar a ninguén a facer nada que non queira, por suposto, pero sí se van a dar eh, recursos para que o público participe dunha formativa e se leve literalmente algo, deixe unha parte deles mm, neste espacio e se leve outra uh -huh. que terá os seus resultados en outro momento. É que non quere, non podemos desvelar claro. nada máis. E aí porque... está, aí está interesante, realmente sorprendente a analiza mm. Uh -huh. A ver que deixamos, a ver que levamos. Vamos a, a dar o teléfono da Radio Filispín por se alguén quere preguntar algo máis, porque realmente isto é sorprendente, non? <laughs> por exemplo, o 981 <laughs> Por exemplo, non. É, é eh, o 981 37 10 40. E a Lucecu, imos escoitar un poquinho máis de música. Veña. Do do espectáculo Isto que estamos coitando Rubén Artabe Que é unha adaptación, unha outra adaptación Dun deses temas de canciones de pan tamén Si, sí, este é un tema de cancións de pan Que Sí. Adaptación tamén ou non? Non, é un tema tal cual, tal cual. do disco, sí. Bueno, vamos a lembrar que o último traballo de, de Rubén Artabe, o primeiro traballo como tal, se chama Canciones de Pan e foi editado aí pouco, non? Bueno, Canciones de Pan, sí, é do ano pasado, do 2014. mm. O traballo como outra que se pode mercar físico. Eh, a min gustame moito facer eh, esta, esta, este show, esta actuación no Ateneo, porque no Ateneo foi onde presentei o disco, sí. cando saiu. Sí. E para min este show, estes shows de este mes <laughs> eh, eh, son como un punto eh, final do, claro. desta etapa. Vamos a escutar esta peza que a min é unha das que máis eh, me gusta deste traballo. Como se chama? hojas. Hojas, ahí va. ir. pois esta fermosa Hojas de Canciones de Pan que tamén forma parte do espectáculo que estamos a presentar aquí a Luz Q Apaga sí. la tele, enciende tu vida aquí en Divertimento para Pequenos Mostros Radio Filispín unha proposta interactiva e interdisciplinar que nace a partir de las melodías del primer disco de Rubén Artabe Canciones de Pan e onde fusionan teatro, poesía, danza e psicomasia psicomasia psicomasia Queredes facer algo de psicomasia agora aquí no, no programa, en directo? Sí, veña. Vamos a facer un pouco de psicomasia na luz de Cuba. Vamos a faceros desaparecer. Así? Así, de repente? Pola cara. Sí. Uh, uh, uh, Imos facer desaparecer os nosos ouvintes na luz de Cuba. Os nosos ouvintes? Concéntrate. Concéntrate. ao grito de uh, eh? Desaparecen os todos, ouvintes todas. van fechar os ollos, van facer o mesmo e imos desaparecer todos. Correcto. Un, dous... Uh, uh. desaparecidos. Todos. ¿Qué tal estás desaparecida? ¿Estás? pues creo que estoy mejor desaparecida que aparecida, eh? Sí, está muy interesante. Síntome muy bien eh, a mí como me ves desaparecido? Ves me ven así? no te vexo. Mm, ves nada. Nada. Espera, Pero estás ahí te siento mucho <laughs> tocar. no me no me toques. Vamos a ver. Estamos desaparecidos en el noso equipo. Tamén é certo, non me podes tocar. vamos a facer unha cosa, mira, porque isto se empieza, me está empezando a rayar. Vamos a, a facer que <laughs> apareza no todo o mundo. te gusta estar desaparecido. Vez. a facer que apareza todo o mundo. Vez, os nosos ouvintes son imprescindibles. Vale, os nosos ouvintes e os nosos convidados. E os nosos ¿Eh? convidados tamén. Sí, porque mira, fixemos así desaparecer pola cara a, a Luis, a Rubén e a Erika e non sei, non está ben. Non se despediron ni nada. Non é de educación. Non, non. Ben, íbamos outra vez a, a, a vear e que volvan a aparecer todos e todas os nosos ouvintes. Bueno, imos alá. Imos. Uh! Uh! Uf. Hola, que tal? Hey, eh, Erika, esta aquí estamos, aquí, estamos outra vez. Luis tamén estaba desaparecido, Rubén. Vaya viaxe. Que guai. Como foi a desaparición, ben? Increíble. Sí, me encanta. Estivestes desaparecidos? Sí, sí. Mm. Como Desaparecen un ratiño, sempre senta ben. Sí, Moi ben. Estar desaparecida Ana, Ana Luz Cuba, Erika, Spain, Erika, sí? Tu desaparición foi magistral. Encantoume, pero Encantoume volverte a ver. <laughs> <laughs> Rubén, que tal, ben? Joder, impresionante. <laughs> non quiero ya estamos, Estamos ya para el show de hoy, para el siguiente y para el otro más. Porque te des un montón de shows. Mm. Unha xira, brutal, pero ah, uf, cantos sitios ides visitar. A, a lembrar, porque son moitos sitios, non? A xira apaga a tele en Pero nun mes, día. nun mes todo. Sí, sí. al final concentramos todo este mes. Que hai por aí, aparte de hoxe Benres 2 de outubro do ano 2015 no Ateneo Forrolán a partir das 8 e media. E media? Que hai? Moitas pues, pois cousas máis, non? Para a semana tenemos eh, el viernes e el sábado, viernes 9 e sábado 10. Sí. en Vigo, en un, local de teatro que se llama Teatro Estepario, y estaremos allí dando dos pases, como decía, el viernes y el sábado, a las diez y media. Y luego el domingo terminamos en Nigrán, en la Casa Colorida, que es una, mm, una casa eh, con mucha dinamización cultural que tienen en la zona. Y a la una y media será ese del mediodía, el domingo. E despois a seguinte semana, que é a semana do 15, vamos a miña terriña, que é Ourense. Ah. ah. Entón estaremos o xoves 15 no Café Pueblo e eh, o Benres 16 no meu pueblo, que é Rivadavia, no Aljama. Bonito povo mm. Mm-hmm. Rivadavia. Moi bonito. Esa, eh, xente boa. Esa sí, sí. seguinte semana voltaremos a provincia da Coruña e faremos o mércores no Embora, local de Santiago. Ah. O xoves 22 na Repichoca en Coruña, na Dimensión Monte Alto, e o Benres 23 no Anamcara, que é Porsada. Uh -huh. Vamos, que facedes unha xira por toda Galiza prácticamente. Por todo o sí, país. Sí, sí. O que se perda este espectáculo non ten perdón. Mm. Eh. E hoxe en Ferrol, todo todo. o hoxe en Ferrol. Aí no Ateneo. Uh -huh. No Ateneo a 8:30. Mm. Así que temos que ir ali a a transformarnos. Xa, tedes que marchar. De novo. Agora sí que desaparecedes de Radio Filispín. Sí. Agora... <laughs> bueno, que tal a vosa experiencia aquí en Radio Filispín en divertimento? a unha vez a Radio Filispín? Rubén no. moitas veces. Eu sí, eu ya... Eu non estivera. E coñecedes algunha radio libre así no país? Eu estive varias veces na Radio Comunitaria de Coruña. En Coac FM. En Coac. Mm. E a ICA? Pois a verdade é que non tiña mm. o privilexio. Hai unha radio que se está montando en, en Ourense, que se chama Radio Fedello, que, de, que da universidade, pero bueno, hai unha xente aí que está moi en contacto coa radios libres e tal, un proxecto aí que está moi interesante tamén, uh -huh. está surdindo. Bueno, volvamos a despedirnos a la luz Q, eh, pues, escutando un pouco a Astor Piazzolla, eh? Que ben. por aquí tamén, que sempre está moi ben. Bueno, sempre está aí. Que preferides, libertango, meditango, undertango, adiós nonino, violentango, <laughs> novietango, amelitango ou tristango? A mí gustoume libertango. Ah, libertango. Esa, esa. A primeira, a primeira das pezas. Bueno, pois pues mira, vamos a facer a soar así por arte de masia, plim plan plum. Thank E con ela agradecemos a presenza aquí de estes tres realmente subversivos eh, que se xuntan aí as súas creatividades Erika, Erika Roat, Luis Caz, Rubén Artabe Apaga la tele, Enciende tu vida O no a partir das oito e media hoxe venres e despois a avíchedes en moitos lugares do país sí. Moitas grazas, moitos obrigado por estar aquí Graciña Gracias Saúde, saúde Luce Q. Seguimos aquí. E, e eh, ti sigues ali. Sí, eu estou... Non sei onde estou. Que pasou, Ana Luce Q? Nada. Queres confesarte? Non. <laughs> eu non me confeso. É menos a ti. vamos a ver, eh, eh, se hai algún ouvinte que... Porque nunca decimos, Radio Frisping é unha misto de servizo público, non? É eh, comunitario. Entón, se hai algún ouvinte que está en pecado e quere confesarse, Nos desde Nos aquí, aquí, cumplimos esa labor social. Sí, sí, sí, sí. Gratis. ¿Mm? chamades eh, ao 981 37 40 se hai algún político corrupto, que hai uns cuantos eh, por aquí pola zona, xa sabedes, nos chamades, vos confesades e Ana Q vos absolve. Eu non. Eu absolvo a todo Eu non absolvo a ninguén, en todo caso, <laughs> vos disolvo, xa sabe. Eu sí, que son moi boa. divertimento para pequenos monstruos Ose día 2 de outono do ano 2015 mm. Acaban de marchar estes tres fantásticos da creación Que xuntan aí as súas creatividades Aí estarán xa de camiño ao Ateneo Frolán, Ana Sí, para preparar todo E agora que vai pasar? Que imos facer aquí en divertimento? Pois imos falar de outra cousa moi interesante Que acontece aquí na nosa cidade Mm, acontecen cousas últimamente na nosa cidade. Acontecen un montón de cousas, non, non temos xa mm, tempo para todo. Non das feito. Non, non dou. Contame, Ana Lucecún. Pois nada, eso que naceu un, un selo musical Ou está nacendo, está aí, aí uh -huh, se presenta xa uh -huh. Un selo musical de xente de aquí Para grupos de aquí uh -huh. O sea, que non é unha parida de selo musical É... Eh un solo musical serio que está a nacer. É serio, serio, serio. Serio? Sí. Está, sen, sen... Esta xente moi seria. Ben, non digo nada. só <laughs> pregunto. Sergio Peck e Fernando Fernández Rego. Ah, entón sí. Son os que... Sergio Peck me soa fixeron... de ese individuo que está nos Carrero Bianco, non? E que é un dos componentes de Carrero Bianco. Mm. E a Fernando Fernández Rego tamén o coñecemos. Coñecemos porque estivo por aquí un día. Un día, so? Falamos con el por teléfono máis veces, estivo sí. por aquí, eh, escritor. Eh, un escritor sobre sobre todo sobre o campo eido musical o pop eh, sí. galego eh, un dos promotores da fonoteca.net, uh -huh. unha página web moi interesante, unha base moi de datos top. superlativa de pop e rock estatal. E, bueno, pois, pues, eles dous se xuntaron e conforman o que a equipa de traballo, o staff dun selo discográfico que está na Nación Ferrol que se chama Ferror Records Ferror que dá vos co nome si, sí, anotadeo, por exemplo, aí mm, susto aí aí, aí así con, con unha marquita de color surrealista por decir. Aí está, ben. Aí. Bueno, pois pues, o que fixemos antes foi irnos a tomar unhas copas con eles. Pois sí, porque somos así. Mira, pa que? Con Sergio. Con Sergio, sí. Hmm. Sí, porque Fernando non estaba, estaba, no. estaba ausente porque está noutro planeta. Sí, sí, anda por aí de planeta en planeta, de cando en vez volve. Sí. E, bueno, Sergio é máis ben do planeta fora al terráqueo. Mm. Entón, dixo, mira, Sergio, colla a túa nave espacial, a Terra, aí o carón do Guarisnais, que é un, un, unha especie de estrela fugaz Para que hai aí en Esteiro. Mm e, bueno, tomamos unha especie de, de pócima milen, máxica. máxica milenaria e <laughs> falamos das nosas cousas e das túas tamén. Mais vendas del. No, que das son... non, decía das del. Ah. <laughs> Entón, falamos longo e tendido, realmente. Foi unha conversación de 37 horas aproximadamente. Buf moito, que eh, dá para moito. Unhas cañas, tal, xa se sabe. Bueno, e ao final... Decir, eh, al final rompeo Ferrol. rompeo Ferrol. Está a romper Ferrol. Está a romper Ferrol. Y grabamos. Collimos una grabadora sin que, se enterara. por aquí? Sin que se enterara, grabamos. A cuestión eh, tal y como hoy escutar agora ahora mismo. Eh, hola, hola, hola. qué curioso. Qué curioso. Qué guay. Hola. Oh. Y algo, hola. Hola. <laughs> eh, vera. ¡Hey! Eh, eh, eh. Esto no lo sabíamos. Esto es una cosa un poco. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! aquí y. y, y, ya, basta esa ya Vamos, a, está. Mira, vamos a, poner esto donde hay que meterlo porque siempre me... ¿Dónde hay que meterlo. Ti mete donde te... <laughs> claro, Sí, siempre me despistas. Sí, siempre acabo metiendo todo donde no tengo que meterlo. Claro. y así no va Ahora se está metido, ven Entón, vamos aquí a escoitar unha grabación secreta que gravamos ontes con Sergio Peck, que é un dos integrantes de Carreiro, sí. que está no proxecto Ferror Records, xunto a Fernando Fernández Rego, que nos conta isto e moitas cousas máis. Uf, atendede. Atendede porque foi unha grabación secreta, non se enterou Sergio da movida. <laughs> Ademais, ide subir algo que acontece normalmente pola zona do, de Esteiro. É unha cosa moi sinistra. Ferrol é así, nos simplemente tomamos a grabación, o sonido e volo poñemos aquí tal cual. Ah. Así que fíjate todas y todos con este documento sonoro realmente surrealista. Ahí, ahí. poco a poco, a la luz de Tampoco me meto al prisa. Aquí está. No, pues tampoco está. Es algo curioso esto en la luz de ¿Sabes qué pasa? Que estas cosas había que pasarlas <laughs> a ordenador. Ahí está, Ahora, ahora. Aí está na luz de cuque. Non toques nada, deixa así. Ola, boa noite, estamos aquí un tanto angustiados De feito, acaba de soar o, o reloxo das angustias Son as 9 de hoxe 30... Eh, non, hoxe, no día 1 Hoxe día 1, xa, un de, de outubro De outubro, xa. A, allá, Pois pues nada, pois pues temos aquí uns problemas técnicos que, bueno, estamos pinchando directamente dunha, dunha grabadora. Podías poñer música? Sí, pero isto non ten máis historia que a que ten, entón mm, <laughs> non sei que pasa. Pero non sei, para que a xente mentras pois entreteña un pouco. Sí, vamos a vamos a facer un Podías poñer música a algún grupo destes que non te sal nada por aí. Mm, vamos a poñer algo e pensamos exactamente como asesinar a grabadora. Música Ola, boa noite, estamos aquí un tanto angustiados De feito, acaba de soar o, o reloxo das angustias Son as 9 de hoxe 30... Eh, non, hoxe, no día 1 Hoxe día 1, xa, un de, de outubro De outubro, sí. A, a, allá No, non, non está, non está. E agora que facemos? Non pode ser isto. <laughs> <laughs> Que mal, pues nada, que mañá a presentación. Pois pues vamos a falar deles, vamos Home, a falar claro. de Ferrol Records. Nos fallou a grabación, eh, oh. estaba aquí, eh, son 15 minutos, non sei que pasa, o conectamos directamente ou se non temos portátil, que o que novamente traemos aquí e trouxemos a grabadora, Justo, metimos e non sei que pasa, porque aquí están registrados os 15 minutos, sin embargo, pois pues non se nos corta. Se nos corta despois das campanadas, despois de estar anguriados, como decimos aí na grabación, se nos corta aí unha, unha magua, porque son 15 minutos interesantes de, de entrevista con Peck. Bueno, vamos a falar un pouco de, de Ferrol Records. Imos contarvos pois, pues, un pouco Ay, esta, esta historia. No pasa nada, Ana Luceco. Bueno. Cosas do directo. Se xa, pero... Pues, que vamos a facer? Nos tomamos unhas cañas. <laughs> Intentaremos recuperala para, para grabación. Vamos a intentar eso sí. aí na grabación, cando escoitemos na, na, no podcast, incluso a repetición, pois pues, editaremos isto e o poremos un pouco de máis decentillo. Sí, sí, hoxe xa, eh? Sí, hoxe xa... <laughs> Ten que ser hoxe. <laughs> Ben, bueno, pois Carrero Bianco é unha banda vinculada ao selo que xa edita nel os seus traballos. Sí, eh, este... naceu editando xa un, un sinxelo e un vídeo deste grupo, mm. non? da man do músico Sergio Peck e do divulgador Fernando Fernández Rego, Ferro Records nacía hai uns meses coa presentación do sinxelo e vídeo do grupo Ferrolán Carrero Bianco, como estaba a dicir Ana Lucecú, Bombas de Cristal, eh, pois un dos novos temas de, de Carrero Bianco. Segundo os seus responsáveis, facío cun propósito claro, dar saída a propostas musicais e culturais desde a militancia e autosestión. Vamos, que estes realmente se están a tomar isto pois, como unha actividade eso, autosestionaria, mm, así pois, bastante independente, non? Mm. Totalmente independente non do que se coñece hasta agora, non? Sí, trátase, segundo os seus responsables, dun proxecto aberto cunha máxima. Apoia a túa escena local. Nela poden atoparse outras bandas de ferrol e comarca, a maiores de Carrero Bianco, como o novo dúo Espejos e Diamantes ou Alarido Mongólico, outro grupo ferrolán e coruñés que editará no selo o seu novo sinxelo e vídeo. Bueno, eh, ontes eh, Sergio Peck foi moi amable con nós e nos... Eh, nos pasou o disco. Nos pasou o disco que se... Bueno, non non un agasallo, realmente que se vende. Se vende, se vende. Se oito, vende. 8 euros 8 costa. euros, pero bueno, moi pouquiño. Sí, a entrada ao evento é gratuita. É de balde. Na presentación de sí. Ferro Records, que se adiantamos, vai ser... Eh, Mañá. Na, na sala Super 8, o sábado... Sábado, 8, día 3 de outubro. A partir de, de que hora? Pois dez e media, mm. creo recordar uh mm-hmm. -huh. que As dez e media todo o mundo na sala Super 8 Entrada de balde Nesta presentación onde van a tocar un montón de grupos Pero sí. un montón, eh? Mm. Hai que estar puntuais ali porque empezará prontiño. Mm, pero se van a tocar Espejos e Diamantes? Claro, estamos todos expectantes porque Espejos e Diamantes é un novo grupo Mm. formado por Quincho e Carlota de, de Carrero Bianco, xa os coñecemos de Carrero Bianco, pero agora montaron esta formación nova non sabemos de que vai. Mm. Temos aquí, fíxate, temos, no, temos. no primer CD compilatorio de Ferror Records, que temos aquí un adianto exclusiva mundial, isto non o ten ninguén, o temos non, nos. O temos nós, so. Oh. Son 16 grupos, no está Jamie Fitring, Rubén Artabe, que estivo aquí agora sí, hai un momentiño, Oscar Quant, Clut, Weather Underground, Síndrome Guayona, Curva, Skyhooks, Sky Cuerpo Astral, Alarido Mongólico, que ao ah, xunto con Espejos e Diamantes e eh, Carrero Bianco son a triada, son, a triada que forma agora mesmo o, o catálogo de Ferror Records. De Ferror Records. Eh, os, están neste CD os Gru, os propios Carrero Bianco, Orocati, Cable e Coroiev. Bueno, vamos a escritar sí. a Espejos e Diamantes En exclusiva. En exclusiva mundial, en Radio Free en divertimento. ¡Qué lujo! Con chicos refinados. cree diamantes. Espejos y diamantes. Qué gañas de velos. Bueno, a mí esto me lembraba así un poco tipo, hay un punto Carlos Berlanga. ¿eh? Ay, ti sí que siempre sacando. Sí, sí, sí, sí, a mí ahí... Eh, me lembraba eso mm, con clase. Con, más clase. Con clase. Espejos y diamantes son eh, Quincho dos, Carlota. Integrantes de Carrero Bianco, bueno, pues, mm. Chicos Refinados, neste CD recompilatorio de Ferror Records. Eu o quero tamén. Está fresquiño, é un adianto, non escoitou nadie aínda, pero no. nos aquí. Vamos a seguir comentando algo máis sobre isto, porque non deixa de ser un dobre nacemento. Non? Claro, está <clears throat> a presentación do proxecto discográfico local Ferror Records levarase a cabo mañá sábado día 3 de outubro eh, e as 10 media, como dicíamos antes, na sala Super 8 de Ferrol. Empeza esa presentación. Este evento contará con moitas actuacións, por exemplo, quen vai a tocar Carrero Bianco, que vai a presentar temas novos tamén, uh -huh. Weather Underground, en formato acústico, Quant, dando a coñecer tamén novas cancións, Síndrome Winona, tamén en, en acústico, e o debut desta xente que escoitábamos agora, Espejos e Diamantes, Quincho e Carlota, e, eh, e ali van a estar todos, ás 10 e mm. media na sala Super 8. -huh. sábado día 3. A entrada é de balde e xa de paso podedes mercar ese CD. Vai ser unha festa de moitas horas, porque se isto comeza ás 10 e media e hai tantos grupos, pues, pois uh, toda a eh? noite ali, Vai ser, bailando. Todo, moi, sí, bailando ti, sobre todo. Eu sí. <laughs> Subida na barra como de costume. Como de costume. Pero de vos, tantas bandas, vai haber moita acción, va a ser moi rápido todo, pero ao mesmo tempo, pois pues eso, máis, eh, eh, digamos, interesante, porque non vai a ser o coñazo de escutar un grupo unha hora. No, no, non, no. aquí un montón de grupos, montón de grupos de cada un pois tocará pues, estilos Eh, propios e diferentes. Aí está. eh, eh, eso é eh, a presentación ese recopilatorio que se chama Ferror Records Volumen 1, porque este é o 1. Mm. Despois xa virán máis. Esta xente vai a seguir adiante con todo isto e eh, mm Vamos a escoitar se te parece, xa que eh, son de momento unha triada, pese a que son 16 os grupos que están aquí no recompilatorio, son unha triada os que forman parte do catálogo actual mm. de Ferror Records, que remata de nacer da man de Sergio Peck e de Fernando Fernández Rego, tal e como vos estamos contando aquí en Divertimento en Radio Filispín. Escoitamos, de feito, xa, a Espejos e Diamantes, Carrero Bianco, vos escoitaremos nos un momento, Son xa coñecidos aquí en Radio Filipín, Carrero Bianco, e vamos con Alarido Mongólico. ¿Mm? Alarido Mongólico. E sabes algo de Alarido Mongólico? Pois vin algún vídeo tal por internet, pero non os controlo moito. Mañá xa uh -huh. me enteraré. Pois vamos aquí a, digamos, desvelar de que tipo de frecuencia está formada a textura do alarido mongólico. yeah. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, Estamos aquí, aquí estábamos. Realmente ese, ese alarido mongólico nos deseó realmente caos en la Alucecum. Grimilla. Grimilla. Bueno, vamos a, seguir contando, ¿eh? contando, cosas, porque eh, eso, la presentación, volvemos a reiterar, pues, mañana, que acontecerá sábado 3. Sábado 3 de octubre do ano 2015 hmm. NASA Super 8 de Ferrol, en la zona de Amboise, de sí. Ferror Records. Ferror Records. pois, unha eh, iniciativa de dous eh, individuos realmente sospeitosos, Sergio Peck de Carrero Bianco e Fernando Fernández Rego, pois, o creador, entre outras cosas, da biografía de Andrés Dobarro, que estivo por aquí a xunto a, a filla de Andrés Dobarro, Andrea, Ora, pois va a ser ese de presentación e a presentación do recompilatorio Ferror Records volume 1, volumen 1, con un montón de temas. Bueno, se dicemos aquí que todos os que están aquí 16 temas. Non son da escudería de, de Ferror Records, pero bueno, sí que pero son grupos de por aquí da comarca. Os tres grupos que digamos que están metidos na, na droga de, de Ferror Records actualmente, eh, os repetimos en a Q. e, e deixame mm. a Carrero Bianco para o final, porque son Pois pues así. mira, son Espejos e Diamantes, sí. que escoitamos ao principio, mm. Alarido Mongólico sí. e Carrero Bianco. Pois fíxate ti que aquí temos precisamente a última ou unha das últimas composicións de Carrero Bianco de Ferrol, Bombas de Cristal. Bombas de Cristal, estamos bombas de cristal aquí en Radio Filispín. Bombas. Bombas, bombas, bombas. Pois sí, Carrero Bianco que forma parte da triada de grupos que están no catálogo na escudería <clears throat> Ferror Records. Hmm. Están eh, Carrero Bianco, Alerido Mongólico, y... Espejos y diamantes. Espejos y diamantes. Quinche Carlota. Mm, aí, pues, eh, presentación do selo este sábado a partir das 10 e media na sala Super 8, montón que de festa, grupos eh? que van tocar. Vai a ser... Mm, presentación tamén deste CD compilatorio, entrada de balde. Entrada bueno, de balde, nos levamos o CD... Impresionante, impresionante. Ferrol está realmente que se sae... En auxe. Mm, está saíndose por momentos, Ferrol, De feito... Era o que queríamos que se saíra. Sí, se sae. está saíndose frol agora mesmo por todos os sitios. <laughs> e, bueno, vamos a, a simplemente aquí a non sei, queres escoitar algunha peza en especial deste CD? Hai un montón, hai 16. Pois pues hai un montón, es... escolle ti algún así que te mole. Exclusiva mundial, isto non está agora mesmo soando en ningún sitio, eh, non lo deu PEC así en persona, é un, pues pois unha copia do, do CD compilatorio, primeiro compilatorio Ferror Records, están Rubén Artabe, Quant, Clut, Weather Underground, Síndrome Wainona, Curva, Skyhooks, Espejos y Diamantes, Cuerpo Astral. Mira, vamos a escoitar. ¿Qué vamos a escoitar? A ver, pon algo. Mm, Skyhooks. Skyhooks. Sí, Skyhooks molan. Skyhooks molan. Que también teñen disco, que acaban de sacar un disco con cuatro canciones. O tes? Sí. No, non o teñen. mal. Muy mal. Hay que traerlos mm. aquí a presentarlo. Claro, claro. pues aquí está Oscar Quant e compañía con su proyecto Skyhooks es, eh, Sky, como se chama? Eh, como chaman isto? Eh, Skyhook. <laughs> Bas, basket Roll Band. Basket Roll Band. A primeira sí, banda de Basket Roll Band sí, do unha cousa moi curiosa. Que tocaron no Conspirando por unha radio no cons, libre. No noso Conspirando no tocaron. Sétimo. Sí, en ahí, primicia aí. Celebrando o décimo aniversario da Radio Filistina. Seguimos celebrando o décimo aniversario. No mes de abril. Pois pues vamos a escoitar a Skyhooks. ¿Con qué? Con esta peza que te ¡Ay, esta peza! Esta peza eh, mítica. ¿Cómo se llama? <laughs> El extraterrestre. A ver si sabedes de quién enfadan. red. Pues sí, esta canción, Dos Skyhooks, de Ferrol, dedicada a Nat Davis, el extraterrestre se llamaba. Bueno, pues aquí presente Oclesa, ¿no? Mítico Oclesa Ferrol. Oar. Oar, claro. O Basket de Ferrolano, mítico, dos 90, 280 también. Aqueles tempos dourados. Aqueles tempos. Do Basket en Ferrol. Quién sabe, que volvan algún día. quizá Y esta sí. pues, peza dedicada pues, a un dos mitos, ¿no? Do, Basket que andaban por aquí. Un extraterrestre llamado Nat Davis. Bueno, pois pues aquí estaba Óscar Quant e compañía... Quenes son? Manolo Drums? Pois son Manolo Drums, Daña Veledo, Manel, Melo e Óscar Quant. Mm, moi ben, hai unha suma de factores. Suma, Total, suma. realmente grandes músicos todos. Bueno, Eh, que hoxe fue un problema <laughs> un, <laughs> poco raro. raro. <laughs> Vamos a intentar Nos fallaron cosas. Eso, intentar que na grabación final a todo lo que teníamos previsto, a ver si es posible, si no, pues, sentímoslo, cosas que acontecen, mm, a veces la tecnología pues... falla. Falla Y e, bueno, hay 15 minutos grabados que no soan, soan un segundo. <laughs> Oh, qué rabia, eh. Bueno, en fin. Eh, por ese divertimento para pequeños monstruos en Radio Free Spin, Ana Q, a semana que viene. Sí, voltamos, voltamos. Aquí, ¿qué te parece? Pareceme moi ben. Xa estou bueno. pensando en cousas para a próxima semana. Bueno, vamos a, a facer un par de recomendacións. Nos agora así marchamos e vamos directamente ao Teatro Jofre. Ande imos? A ver. Ande a... me levas, André? Sí, sí, <laughs> vamos ao Teatro Jofre. sí, ven. Sí. A ver a Sinfónica de Galicia. A ver a Orquestra Sinfónica de Galicia. Sí. Mm, aí ao Teatro Jofre vamos agora na Sí E despois, xa a noite cara as 11 no Manchita Cosa hai un concerto de Hai un concerto de jazz, jazz. moi interesante. Creo que un trío o pianista cubano. Eu agora mesmo non sei como se chama. E bueno, vale a pena, realmente a xente que, que os viu, eh, que son impresionantes. Sí, a xente o recomenda. E a xente tamén recomenda o concerto que hai na Super 8 xe de Soul Jacket, que tamén mm. din que mm. son moi bons. É dicir, o hoxe hai para onde Sí, onde sí. lexir. O de Manchita está dentro do ciclo Arteriola. Arteriola. Arteriola, eh, o ciclo de jazz que organiza esta asociación do Hostelaría Alternativa de Ferrol. Sí. Vamos a lembrar os locais que están aí detrás de Arteriola. Pois mira, detrás de Arteriola está o Guaris Nice, do que falábamos antes, está la Tascabella, a Tasca da Bella, el Clavel de Canido, Cazadores, Cazadores eh, que máis? El Maltés, Manchita, Manchita Cosa, Y creo que no se me queda ningún. Mm. Bueno, pues esas son las recomendaciones para OSE. Marchamos antes de normal, pero que nos vamos a ver a, eso. Porque tenemos un compromiso. Vamos ahí a Ojofre, a escuchar un poco de música barroca. a ver. Eh... Saúde a todas y todos. Abur. Abur.